ولما كان من الواجب على طلبة العلم الدفاع عن عن علماء السنة na kwa kuwa ni wajib juu ya tulab alilm kuwatetea wanawavyuoni wa sunna na kuondoa shubuhat ambazo wengi katika watu huzitaja kwa malengo min ajli saddi nnasi anhum ili wawazuie watu wasiwasikilize wale wanaovioni wapate nafasi ya yale yao wanaoyataka ajenda zao wanaozitaka kuzipitisha sababu ukibakia mjinga wewe muislamu ukibakia mjinga watakupeleka wanavyotaka wao mimi nitawapeni mfano hai na mimi napenda kupiga mifano hai yule aliyesoma aqida akaijua aqida sahiha ya salafu salih wallahi hata mshia aruke juu aende chini amwona mvaa nguo nyeusi vile vile afanye atakavyofanya lakini akipata mjinga ataruka huko atamwona amevaa nguo nyeupe ni mzuri na kusudia nini nikisema hivi tizama leo waislamu wanavyopelekwa na vyombo vya habari wakaamini kweli yale wanayoona katika vyombo vya habari kwa sababu hawana misingi ya itikadi sahihi leo mtu yuamini kabisa kuwa kuna vita baina ya mshia na wale makafiri wenzake wengine kwa sababu ya vile anavyoviona katika vyombo vya habari lakini mtu wa sunna angalia hivi hmm, nitakunifanyia mimi mchezo bwana nyote watu moja tu bwana vita vya watu wasiokuwa na silaha vyaendelea miaka miwili na vita vya watu wenye silaha siku kumi na mbili wacha kuwa mpumbavu Muislamu wacha kuwa mjinga fungua macho yako utachezewa mpaka lini kwa sababu ya kukaa mbali na ilmu lakini aliye na itikadi sahihi wallahi hawezi kumchezea na ndiyo maana hakuna kitu kinachopigwa vita sana kama watu wa sunna wanapowasomesha watu tauhid na aqida sahiha kwa sababu wajua muislamu anayejua tauhidi huwezi kumchezea huwezi kumpeleka kulia kushoto lakini asiyejua tauhidi wallahi utamvalisha chuma hapa sijui chuma gani ile umwambie hii itakusaidia sijui kwa maradhi gani mbona yatembea tu yuko vile vile mbona wavaa hichi chuma bwana naambua hii dawa ya maradhi kesho avishwa uzi mweupe kwenye kidole chake cha gumba mguni hii nini wajua hii ni dawa sio kitu gani kwa sababu ya kutoijua tauhid atachezewa na kila mtu huyu na duwalul kufur wamefahamu kuwa hawa watu wapelekwa na hisia hawana elimu hawaijui dini yao kwa hivyo sisi tutatumia vyombo hivi vya habari kuweka hisia zao kuzipeleka kulia kushoto tunavyotaka sisi tutawapeleka ndo yale maneno ya mtume sallam ghuthaun ka ghuthai sayl watu wamekuwa kama povu la maji, maji taka yale maji yale yakienda kwa nguvu lile povu lile halina lake maji yakikata upande wa kulia na povu lenda kushoto lenda ndio wengi katika sisi leo tumekuwa katika hali hii kwa sababu ya kutoisoma dini yetu kwa hiyo hao wanaovioni wengi katika hao wanaotaka kuwapeleka watu namna hiyo wafanya kila mbinu kuwazuia watu wasiwasikilize kwa kuwachefua majina yao na kwa sababu hiyo biidhnillahi taala leo tutasoma maneno ya wanaovyo tuacheni na ghaugha watu wale wasiojielewa turudi wanawavyoni wasemaje kuhusu huyu mtu anaitwa Rabi' ibn Hadi al-Madkhali wasemaje ama watu wa maskani maskani wale waweza kuzungumza utafikiria ni mbunge ama rais na ndio maana walivyoona si wabunge wala si rais wakafungua bunge la mtaani eh ajione kama mkweli ni mbunge wala hana ubunge wote kwa sababu yale anayozungumza pale hayazungumzwi na mtu wa kawaida hawezi kufanya chochote wala mabadiliko yote hawezi kufanya sasa sisi tusiwaangalie hawa sisi tuangalie wanawavioni wanaoijua hii dini wasemaje kuhusu huyu mtu ni haki ya huyu mwanawachuoni wa sunna na wengineo katika wanaovioni kuwajuza watu tulab alilm na watu wa kawaida kuhusu ni nani huyu mtu niwaambieni kitu min abrazil ulama fi hadha al-asr katika wanawavyoni ambao wamedhihiri na kuonekana sana katika asri hii tulioishi wale ambao wamejitolea maisha yao li khidmati sunna katika kuidumikia sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wadifai anha na kuitetea sunna ya mtume Muhammad sallam baada ya kuondokewa na maimamu wakubwa katika asri hii الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين الشيخ مقبل كتيكا يولي علي سماما سانا كويتتي سنة متومي صلى الله عليه وسلم العلامة ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى ومع هذا فقد تعرض لحملة شرسة من الخصوم hakuna mwanawachuoni أمباي amewekewa kila aina ya tuhma ili mradi watu wasimsikilize kama huu mwanachuoni wallahi zile tuhma unazisikia wakati mwingine mpaka umwangalie yule mtu subhanallah ama tattaqillah wewe humchi Allah subhanahu wa ta'ala humwogopi Allah subhanahu wa ta'ala hivi unavyofanya wajua wazi kile unachokizungumza ni uongo lakini wazungumza tu ningepiga mfano lakini kwa kuchelea wakati maana sijafika bado katika pale ninapopataka na nukuu maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sema فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئا yule anayetizama na jicho la uadui siku zote mazuri huyaona mabaya huyu mwana mwanawachuoni amesimama kuitetea sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam isichezewe kwa kitendo hicho aonekana mbaya kwa wale wenye chuki kadhalika upande wa pili wanadhiru bi'aini lmahabati aksu anayetizama kwa jicho la kupenda kinyume na hivyo wama salima min hadha illa man arada Allahu karamatahu wartadahu liqabuli lhaqi na hasalimiki na hili isipokuwa yule ambaye Allah atataka kumkirimu na kuridhia aikubali haki ونسأل الله يجعلنا من هؤلاء أهل العلم وعصره ومتنبوة تشيوش الإمام ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى na wakajua kuwa ameziba pengo kubwa sana katika kuchunga mipaka ya tauhid na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hakuna mwanachuoni katika asri hii tunaozungumza sasa ambaye amepata tazkia za wanaovioni wengi sana kama Sheikh Rabi lakini ukiangalia kuna siri chini yake kwa nini Sheikh Rabia kila mwanawachuoni katika wanaovioni wetu wakubwa amemzungumza kwa uzuri waweza kuuliza mimi kwa kutathmini ili jambo nimegundua baadhi ya mambo si kila aliyemuuliza yule mwanawachuoni kuhusu Sheikh Rabia ilikuwa malengo yake kuchukua tazkia kwa yule chuoni nzuri kuhusu huyu chuoni wengine walikuwa wakiuliza ili wapate neno ambalo litamtaani Sheikh Rabia ili apate hujja kuwa mwana wa chuoni fulani mbona amzungumza vibaya amzungumza vibaya Sheikh Rabia lakini kila wanapouliza yule mwana wa chuoni amsifu kuwa huyu yuko sawa kila wanapouliza basi wakaulizwa wengi na sisi tukapata raha kwa sababu hatuna kazi sasa hatuna kazi tuonyesheni mwanawachuoni wa kisawasawa wacheni hao wenu walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannatiha msituletee hao tuonyesheni wanawavioni wa kisawa sawa ambao wamjua Sheikh Rabia kisha wakamzungumza vibaya قال العلامة ابن باز رحمه الله sidhani kama kuna mtu ajisikie hili jina hata kama humjui Sheikh Ibn Baz nani asiyemjua الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى dunya fi hadha هذا العصر na yeye ni mmoja wapo katika walimu waliomsomesha Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali mwalimu wake qala Sheikh Rabi' من خيرة أهل السنة والجماعة شيخ ربيع نميونغون مواتو بورا كبيسة كتك أهل السنة والجماعة ومعروف أنه من أهل السنة نأجل كانك ويين كتك أهل السنة ومعروفة كتاباته ومقالاته نفتب فياكن مشهوري مشهوري sababu so, vingine alikuwa akimpelekea Sheikh bin Baz akisoma kisha ndo kitabu cha tolewa na makala zake twazijua kwa mimi sizungumzi kama kusema Sheikh Ibn Baz sizungumzi kuwa simjui namjua na vitabu vyake navijua ni katika watu wa sunna wa pili قال العلامة الألباني na haya maneno yawaumiza sana watu wa bid'a Sheikh Al-Albani alikuwa hatoi tazkia ovyo ovyo kwa watu ati kumsifu mtu fulani na mtu fulani kabisa watu aliowapa tazkia ni wachache sana na katika wale aliowapa tazkia na kushuhudilia ilmu yao mmoja ni Sheikh Rabia na Sheikh Al-Albani ni katika waalimu واليوم وليمسميشة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمة الله عليهم أجمعين قال إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر يلئني بيبا بندرة يكوى جروي نكوى دليشة واتو يعني كسيما هويو نمتوى سنة نهويو نمتوى بدعة أنيشيك بندرة هيو وبحق ناميشيك وحق بندرة هيو katika uhai wao wanaoviona wasema huwa akhuna ad-doktor Rabi' ni ndugu yetu ad-doktor Rabi' kisha akasema hivi kwa hivyo kuanzia sasa chukua hii mizani ukimsikia mtu yoyote amzungumza Sheikh Rabi' aingie katika maneno haya ya Sheikh Al-Albani asema Sheikh Al-Albani walladhina yarudduna alayhi na wale wanaomrudi Sheikh Rabi' لا يردون عليه بعلم أبدا msikia vizuri hawamrudi kwa elimu abadan hakuna ilmu ni maneno tu wazungumza hakuna ilmu unazungumza wal ilmu ma'ahu yeye ndio alina ilmu huyu ni Sheikh Al-Albani rahimahullah وقال رحمه الله فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا يعني الشيخين مقبل الوادعي وربيع المدخلي نهاونا وفيوني وويلي ني ونافونزي ووتو الشيخ الالباني الشيخ مقبل ني ونافونزي الشيخ الالباني الشيخ ربيع ني ونافونزي الشيخ الالباني اسمع والي ونوا وفني طعن نكوا فني انتقاد نكوا كسوا هوا ما شيخ وويلي اكسودي الشيخ مقبل الشيخ ربيع imma jahilun fayuallam imma ni mtu mjinga maskini hana elimu basi afaa akae chini afunzwe awajue fadhila zao wanawavyoni hawa wa imma sahibu hawa au aweza kuwa ni jitu la bid'a la kufuata matamanio fayustaadhu billahi min sharrihi kwa huyu twajilinda na Allah kutokamana na shari yake sababu sahibu hawa hata ukamsomea msafu mzima yuko vile vile tu lakini sawa lakini sawa lakini wajua watu wakwetu na akizungumza mtu wa batil tena azungumza kwa jahal watu wakwetu bwana watu wa ajabu sana yani vile mtu anabeba hiqdi dhidi ya watu wa haki aweza zungumza mtu wa batil bila ya hoja yoyote ukamwona tikisa kichwa utaanguka shingo wewe kwa ujinga shingo itakatika kwa ujinga wao itikia tu mm, mm. wapelekwa huku kipelekwa huku wadanganywa haya maneno wanaovioni kisha akasema wanatlubu min Allahi azza wa jalla imma an yahdiyahu wa imma an yuqsima dhahrahu na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala imma amuongoze huyu mtu au amvunje uti wa mgongo tupumzike na sharia yake huyu alikuwa ni Sheikh Al-Albani وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أما الشيخ بن عثيمين كسمنجي أكي وزمز في من يطعن في الشيخ ربيع أو زمز يوالي ونفن يطعن نكم زمز في باي الشيخ ربيع أسمى يذي رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم كم زمز في باي الشيخ ربيع أسمى سيسي رييت تونك ونمكوسا tena ni kosa kubwa wa Sheikh Rabi' min ulama sunna na Sheikh Rabi' ni katika wanavyuoni wa sunna wa min ahli alkhairi katika watu waheri wa aqidatuhu salima na itikadi yake iko salama kabisa itikadi yake sahihi wa manhajuhu qawim na manhaji yake imenyoka lakini akasema lakin لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين lakini kwa kuwa aliwakosoa baadhi ya rumuz wale wakubwa wa baadhi ya makundi na hapa akusudiwa nani Said Qutb kama kuna mtu alimfafanua Said Qutb watu wakamwelewa ni mtu aina gani na namna ikhwanul muslimin wanavomsifu subhanallah mpaka wanaovioni wengine wasema nabiyul ikhwan yule kama nabii yani kwa maikhwan huyo haguswi hata hapa kwetu kuna watu akiguswa huyo wasikia uchungu vumilia baba asikia eh, uchungu anzungumza nani Said Qutb vumilia manake azungumzwa kwa haki wangapi katika vijana wamekuwa mahawarij wakubwa hawaelewi lugha sababu ni kusoma vitabu vya huyu bwana hakuna mtu aliyeeneza ukhawariji nikisema ukhawariji na wakusudia wale watu walepua lepua wale huwa lepua kama huyu bwana fikra zao zote wamezitoka huyu bwana asema alivyorudi hao wasamuhu bihadhihi aluyub wakaanza kumpagaza Sheikh Rabia na aibu hizi ambazo hana أما الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله اليماني يا يسيما والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي فهو آية من آيات الله في معرفة الحزبيين ونين سمشكي الشيخ مقبل اسم هو يني آية كتك آية زاء الله نكتك ما جابوا نمنا أنه هو نمو ما حزبي نوام بيني هيفي kiasi cha kuwa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala alidanganywa na baadhi ya mahizbi kundi la kina Safarul Hawali na Salman Al-Auda akawa ni kama yuamili kwa wale ndugu zetu na kadha na Sheikh Rabia huku yuwatandika Safar al-Hawali akaandika kitabu ضد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ظاهرة الإرجاء akawa yomnasibishia Sheikh Al-Albani kuwa ni murji ana itikadi ya irja Sheikh Al-Albani kile kitabu alikisoma akasikitika sana kwa ule uongo alomsingizia yule bwana kisha kuna maneno akasema akasema kana ikhwanuna min ahli almadinati a'lamu bihaula'i minna ndugu zetu wa Madina mkusudia Sheikh Rabia alikuwa yuwajua hawa watu kuliko sisi sasa mwalimu wake ashuhudia hilo na ndiyo maana hawa watu wamchukia kwa sababu yeye ndiyo aliyowaharibia ajenda zao wallahi Allah subhanahu wa ta'ala anamjaalia huyu bwana sababu yele nchi ya Saudia kubakia yani kuna watu hapa usema kuwa mbona wale Saudia wafunga wanawavioni hebu taratibu wewe kuna umemfunga Fauzan mbona Ibn baza akufungwa mbona hakufungwa ibn Uthaymeen bandika maneno unayoyataka lakini mbona hawa wanaovioni tuwajua hawakufungwa lakini kuna watu katika hawa hawa na wanaoitwa ikhwan muslimin walikuwa tayari wana mipango ya kuangusha kabisa ile serikali huku Sheikh Rabia apige ukelele jamani hawa watu hatari hawa wameingia mpaka ndani ya serikali watoboa siri za serikali wazitoa nje mpaka kuja kukamatwa hebu sahii nenda Saudia kule kusema ana min alikhwan almuslimin ujue utakijua cha mtemakuni <laughs> utajua hiki nini yani sasa hivi alhamdulillah serikali za nchi mbalimbali zimefungua macho sababu Allah amemjaalia ni huyu bwana alikuwa yowajua hawa watu bwana na aliwaonya kutoka huko zamani mwanzo watu kimona ni mtu wa fitna kazi yake kuzungumza watu lakini alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia au na mbali sana ndio maana umchukia mwalimu wake Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah asema ana aqul in Rabi'a Hadi Yahya ibn Ma'in hadha az-zaman Yahya ibn Ma'in wa asri yetu ni Sheikh Rabi'a msikie tu Yahya ibn siku moja naeleza kisa waqi'i kilimtokea mimi sikumbuki mwaka 2014 15 tulikwenda umra umra tukakutana na ikhwa wa Kenya kule wafanyakazi maka na mimi ndiyo mara ya kwanza yangu wakati ule kwenda kupata nafasi hivi na sijawahi kumuona Sheikh Rabia pamoja na kuwa vitabu vyake vingi nilikuwa nimevisoma nikamwambia wale ikhwa leo twendeni kwa Sheikh Rabia leo twendeni kiwe kitakavyokuwa kunyeshe kupige jua twendeni ni mbali bwana tutaenda huko huko hata kama pesa ngapi tutalipa twendeni tukamwone basi tukaingia kwenye gari simsahau yule mzee alitubeba ile <laughs> mzee namwambia wewe sema pesa zote bora tufikishe tu yuko wapi kwa hawali makka yule mzee atupeleka huku yanisomea kweli mzee wa kibedui وين شيخكم ذا وين يا اخي وين يا اخي تعبنا yuko wapi ushekhe wenu bwana hatufiki basi tukienda mpaka fika mada mimi nikamwambia hapa si ni awali basi nafikiri ni hapa maana alikuwa yuansomea kuliko tukashuka tukashuka kuna msikiti siwezi kusahau ule msikiti waitwa Masjid Sheikh Abdurrahman Saadi kwa jina Sheikh Abdurrahman Saadi tukiingia pale ndani yule muadhin anayeadhini na kukimu swala pale alikuwa kutoka Habash ni, ni Muethiopia tukaingia pale tukamwambia bwana tumekuja mpaka hapa hatukujui lakini sisi tunataka kumwona Sheikh Rabia tusikia leo kuna darsa yake tutampata vipi subhanallah yule kijana akasema mimi katika wanafunzi wa Sheikh Rabia na nikimaliza asri hapa tutakwenda nitawapeleka kwake si mbali ni hapa hapa basi tukaswali asri tukenda tukaingia nyumbani kwa Sheikh Rabia siku hiyo kulikuwa na mitihani jamiati zilikuwa katika hali ya mtihani na wakiwa na mtihani wa maulama wasitisha masomo mpaka wamalize mtihani kwa hivyo kaja pale Sheikh Rabia akaingia siwezi kusahau ile mandhari wallahi nilikuwa na raha sana Sheikh Rabi' akaingia mtu mzima wakati ule alikuwa katika miaka 80 na manake amefariki akiwa na miaka 96 huko nyuma hana bakora yatembea hivi kawaida kama mtu wa kawaida tutembea sio kwa eti umeona ni mtu mzima tembea na bakora iko hivi akaingia pale ikawa kusoma maarij alqabul yofanya taaliq lakini siku hiyo ikasomwa kisha akasema nasikia kuna mitihani kwa hivyo mimi leo sisomeshi dakika moja tu akatoka karudi zake kwake ah nimekuja kutoka Kenya bwana kuja kumwona Sheikh Rabia nimemuona dakika moja basi nikamfuata Sheikh Ahmed zahrani fikiri mmsikia Sheikh Ahmed zahrani ni katika wanafunzi wakubwa wa Sheikh Rabia lakini alikuwa hatujuani kamwambia nataka kumuona Sheikh nimsalimie tu sema haiwezekani shekhe ni mtu mzima mgonjwa mgonjwa haingii mtu kwake hapa hapa nje tu akitoka someshe kisha iwarudi lakini subirini tukapewa zawadi ya vitabu vitabu vya Sheikh Rabia na hakuna mwanafunzi anayefanya ziara kwa Sheikh Rabia isipokuwa atatoka na kitu atatoka na kitu hata kama mpesa yani shekhe ukija kwake atatoa mfukoni pesa bila mtu kuona atakutilia mfukoni alikuwa na tabia ukarimu sana sisi tukapewa zawadi ya vitabu siwezi kusahau vitabu viko maktaba almuhim kwa kweli mimi nilipata dhiki kuwa sikumwahi siku vizuri sasa naja hapa hapa nsema ni Yahya ibn Ma'in sio naja kwenye hii hapa subhanallah miaka ikapita na Sheikh Rabia aliishi makka na alikuwa akiulizwa pahali wapi ni bora kuishi akasema pahali bora kuishi ni makka lakini bora ufie Madina na kama kuna mtu alikuwa amejitayarisha kwa ajili ya mauti nawaambieni hivi chukueni mfano wa Sheikh Rabia alivyoona umri wake umesongea akagura maka ili akafie Madina akaondoka maka akaenda Madina ikatokea Allah akajalia tukaenda umra wallahi ikhwani saddiquni mimi naswali salati al-isha babu salam siwezi kusahau masjid an-nabawi babu salam Sheikh Abu Hashim apajua babu salam wale walikwenda wajua bab salam pale watu wanapoingia kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule ilikuwa haijafungwa kama sasa ilivyo sijui kumbe ubavuni mwangu na swali na Sheikh Rabia mimi sijui na swali na mtu mzima ni ubavuni mwangu na swali na yeye tukamaliza swala kivusi Sheikh Rabiu nimemwona mara moja dakika moja siwezi kukumbuka ile sura yake mara umma ukaanza kuja sasa umma mkubwa kila mmoja ataka kumsalimia Sheikh na mimi ndio niko ubavuni na ubavuni humu yuko mmoja katika wanafunzi wake ndio anayemshika mkono Sheikh Rabiu ikawa hawezi kuwazuia wale watu akaniambia mimi mshike upande huo ah kumbe naye shekhe mwenyewe ah nimemshika Sheikh Rabia upande huu wallahi alazim upande wa kushoto yeye yuko upande wa kulia sisahau hiyo siku ikawa sisi ndio mabodi ya dua Sheikh tutotoka naye ah kumbe Sheikh Rabia wewe anasema rooni mimi siku zote natamani niwe karibu tukatoka vizuri wallahi nawasikia awamu wazungumza nyuma yangu waulizana man hadha nyinyi mwasema huyu mwanachuoni tukiwa wacheni uongo bwana ule umma wa tulab alilm ulivyosikia Sheikh Rabia amesalimu Masjid Nabawi umejaa kila mmoja atakumsalimia sisi tuwazuia sababu atamuumiza Sheikh mtu mzima totoka yule mmoja amwambia mwanzake man hadha rajul man yule amwambia hadha ibn sirin usiwele ibn amuita ibn sirin yani yeye ansikia Muhammad ibn sirin katika salaf hadha ibn sirin wewe wafikiria mwanawachuoni mkubwa watu wote ataka kumwamkua mpaka mwisho akaja askari pale ndio tukaondolewa sisi ikabidi askari waje wamlinde wamzunguke ndo waweze kutoka msikitini lakini alikuwa ni mahbub ni mtu anayependwa sana na watu wa sunna sasa wewe kama wamchukia na bidaa zako shauri zako tukufanyeje sasa sisi twampenda kwa sababu ametujulisha nyinyi nani ilikuwa hatuwajui lakini akatuambia nyinyi watu aina gani kwa sema hii inikumbushe ili tukio Yahya ibn Ma'in hadha zaman hata awam pia wasema ni ibn Sirin ibn Sirin hadha zaman naona muda umesonga nataka na maneno wanaovioni ni mengi hapa nilikuwa nayo lakini nataka niyasome maneno ya Sheikh Ubaid al-Jabiri رحمه الله تعالى يقول الشيخ عبيد الجابري رحمه الله إذا سمعتم sikiza vizuri si maneno yangu haya tasema labda nafanya ghulua idha sami'tum man yat'anu fi 'alimin min ulama'i sunna mkimsikia mtu yoyote anayewatia dosari na kuwazungumza vibaya yoyote katika wanawachuoni wa sunna سواء الشيخ ربيع أو غيره إذا الشيخ ربيع أو يويته أو غيره من العلماء المعروفين بالسنة والدعوة إليها أو يويته من جينا كتك ونوفيون ونوجودكان كشكمان سنة كلنغان يواتك كتك سنة فهذه علامة على أنه مبتدع هيني ألام يكوه يمتن يمت وبدعه نهاية منين هاية, هاية kwa kuwa wayajua mahizbi ikawa alivyofariki Sheikh Rabi' ukimzungumza vibaya utajulikana wewe ni hizbi sasa msishangae ikawa huyu katika khutba ya Juma mtaja msifu yule msifu ili afunike funike angalau asijulikane kuwa yeye ni katika wale na subhanallah Allah ametia hofu kwa watu wa bid'a dhidi ya huyu mwanachuoni hata baada ya kufa kwake rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a kisha akasema fadribu safhan anhu warfa'u aydiyakum anhu wafasiluhu mtu huyo nyanyueni mikono yenu bwana mumwache futeni mikono yenu kabisa kaeni mbali na yeye anayozungumza vibaya na uvioni wa sunna kaeni mbali na yeye namalizia na kusema tuweza kuuliza baada ya kifo cha huyo mwanachuoni Sheikh Rabia hizi sio habari za mwisho ambazo mtasikia za vifo vya wanaovioni subhanallah katika asri hii au katika hii miaka michache hii tumesikia habari za kifo cha Sheikh Saleh Al-Luhaidan rahimahullah tukasikia kifo cha Sheikh Ubaid Al-Jabiri rahmatullah alayhi haikupita miaka miwili kutoka kifo cha Sheikh Ubaid al jabri tumeondokewa na Sheikh Rabi' al-Madkhali rahmatullah alayhi sijui nani utakayetangaziwa baada yake lakini hapa mtu anaweza kujiuliza swali sasa sisi tuliobakia huku turegee kwa nani wanaovioni wameisha hili swali atatujibu الإمام ربيع المدخلي رحمه الله يا منين ماذا بعد موت العالم سئل رحمه الله من هم العلماء الباقون بعد موت العلماء ni nani wanawavyuoni waliobakia baada ya kuwa wanawavyuoni washakufa hawa wakubwa nani ibn baz al-albani ibn uthaymin rahimahumullah ta'ala wakati ule walivyokufa wanawavyoni watatu ni fajia ni msiba mkubwa na hao walikwenda kwa pamoja na wanne ni Sheikh Mukbil hao wote wamekwenda kwenye miaka miwili hivi huyu huyu huyu huyu wakaondoka kaondoka kwa wakati mmoja hivi haipiti miezi wasikia habari za wapili watatu watu wakawa wamechanganyikiwa baada ya hawa turudi kwa nani faajaba rahimahullah albaquna kathirun walhamdulillah waliobakia katika wanaovioni ni wengi alhamdulillah mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabaqiya ba'dahu ashabuhu alkiram ikiwa alifariki mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndiye mtume wa huu umma wakabakia masahaba wake wakifikisha hii dini wamata Ahmad ibn Hanbal wabaqiya ba'dahu ashabuhu alikufa alimam Ahmad ibn Hanbal wakabakia wanafunzi wake wamata ibn taymiya wabakia ashabu ibn taymiya alifariki wanafunzi wake wakabakia wakaendeleza wamata ibn abdul wahhab wabakia ashabuhu na alikufa al-imam Muhammad Abdul Wahhab wakabakia wanafunzi wake wamata haulai na hao uliowataja pia wamefariki al ابن عثيمين ابن باز وبقي إن شاء الله تلاميذهم وإخوانهم نعم بكي نيوم ونفنزي واو نندقو زاو كتك ونوفيوني والحق لا يضيع نحق هيبوتي بانا حق هيبوتي عمر لما طعنا كذا أوصى قال عمر رضي الله عنه ألي بدون وفيسو أكوسي أنا استخلف فقال إن الله لا يضيع دينه الله هيبوتيزي دينياك تبكيا فالله لا يضيع هذا الدين أبدا الله هتيبوتيز هي ديني أبدا لكن يا كتوسي أنا كسيما عليكم أن تشمروا عن ساعد الجد ورفع راية السنة وراية الحق لكن نيني سسيبي فنيني بدي سانا munyanyue bendera ya sunna munyanyue bendera ya haki wala tazalu taifatun ala alhaqi dhahirin na hakitawacha kipote kuwa katika haki ni kishindi la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hata wadhuru wao anayewanyima nusra wala anayewakhalifu hatta yatia wa'du Allah mpaka itakapokuja ahadi ya Allah wallahi Sheikh asema wallahi ma mata alilmu wa ma mata alulama alhamdulillah haijakufa ilmu na wanaovioni hawajafa wote alhamdulillah hay'atu kibari alulama walillahi alhamdu fihim alkhair wa fihim albaraka iko hay'at kibari alulama wana khairi na kuna baraka katika ilmu yao wa ikhwanuna fi sham na ndugu zetu katika wanaovioni wa sham wa ikhwanuna fil yaman na kuna ndugu zetu yaman katika ahli sunna الدنيا مليئة بطلاب العلم الكبار الذين يسدون هذه الثغرة والحمد لله يسدون هذه الثغرة والحمد لله أسمى أهل السنة وكوينجي أنبو بإذن الله تعالى وتزيب بين لكوفكم ونوشوني والحمد لله كيش مش وكسيما فلا يستبشر أهل الباطل ولا يفرحون basi nawaambieni watu wa batil msifurahi kwa kifo cha wanaovioni wa sunna na leo pia sisi tuwaambia msifurahi kwani nyinyi hamuoni athari ya Sheikh Rabia hapa dawa yake masalafi wako wako kila mahali athari ya dawa yake kila mahali katika uhai wake na baada ya kuondoka si hapa athari yake vitabu katika turathi aliyoacha Sheikh Rabi' kwa dakika tano kwa haraka haraka nitataja baadhi ya vitabu أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب سيد قطب وفكره كتاب أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره ndio kitabu cha kwanza alichokiandika Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala katika kueleza itikadi ya Sheikh ya, ya, ya Said Qutb ilivyokuwa mbovu na ovu na kwa ajili ya hiki kitabu ndio uadui wote aliofanywa Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala akaongeza alawasim mima fi kutubi sayyid qutb min alqawasim qawasim namwambia kuna mtu hapa kuna vingine sikuvibeba vingi tu kuzungumza sayyid qutb hiki pia alawasim mima fi kutubi sayyid qutb min alqawasim akaendelea hapa kueleza balaa alizokuwa nazo sayyid qutb alivyoandika kitabu adwa'un islamiyya alimpelekea Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala na Sheikh Bakar Abu Zaid kwa kiasi fulani alikuwa ameathirika na Said Qutb kwa hakufurahia kitabu alichokiandika Sheikh Rabia akaandika mulahadhat katika kurasa 4 zile mulahadha zikatolewa kwenye risala ile risala wakaita an nasiha adh-dhahabiyya ikhwan muslimin wakaieneza dunia nzima mpaka sisi tulikuwa tuko madrasa pia tuliletewa ingawa si ilikuwa baadaye kimpia tuliletewa tukapewa zawadi ili atetewe nani Said Qutb sisi tuko madrasa tusoma tena msao mmepewa ina mmoja katika mahizbi wakati ule hata sijajua kuwa kuna jambo gani laendelea baina Sheikh Bakar na Sheikh Rabia Sheikh Rabi' akampigia simu Sheikh Bakar Abu Zaid utasoma mpaka katika mukaddima akamuuliza hizi karatasi ni wewe ndio ulizitoa akwepa ni wewe ndio ulizitoa sema mimi sijui nani ambaye alitoa akamwambia basi toa bayana kuwa wewe ndio umekosea na aliyefanya hivyo uko mbali kabisa na yeye sawa kapita miezi miezi yapita msubiria Sheikh Rabia mwisho akamwambia imefikia hali vile vijikatasi vinne vinavyoenezwa duniani watu wafikiria mimi nimekosea katika kumzungumza Said Qutb kwa sababu ya maneno yako na nitazungumza na alikuwa akizungumza na Sheikh Ibn Baz na wengineo kuwa msini laumu nikimrudi Sheikh Bakar Abu Zaid akaandika kitabu Al-Hadd al-Fasil baina al-haqq wal-batil wallahi nenda kasome kitabu kama una insafu na hapa hakumuita Sheikh Bakar Abu Zaid kuwa ni mubtadi'a lakini amemrudi katika yale maneno aliyozungumza kwa hujja zenye nguvu sana alhaddul fasil wakazuka watu wakamwambia Sheikh Rabi' wewe kazi yako kuwaponda watu tu uzungumze yale mambo yao mazuri waliokuwa nayo wewe wazungumza mambo mabaya tu wewe kazi yako kufanya ta'an almahajjatul bayda fi himayati sunnati algharra katika kurudi منهج موازنات لكن جينا بيا من آه، منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والطوائف كما يجينا لك لكن هيك المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء كتاب كان لك هيك لأنك سوم من حجز زكوبة لله كتك فايدة وكتن بكسوم نايف كتاب والحمد لله تقريبا فوت كلا نكيونا وكسوم وانزو بكا مشو من الطلاب العلم nendeni mkasome utajua kwa nini tumpenda huyo mwanachuoni katika maneno mazuri niliyosoma hapa <laughs> wallahi kuna faida nzuri sana mmeiona hapa asema Sheikh Rabia ilikuwa ni faida nikiona naweka na highlighter ولقد شاهدنا من الواقع ومن التاريخ العبر kisha katika yale aliyozungumza katika ibra alizozipata katika tarikh wa minha anna kulla sahibi fitna kila mtu wa fitna wa kulla da'in ila dalalatin na kila kila anayelingania katika upotofu yarfa'u biquwwatin shi'ara al'adli utamuona kwa nguvu anyenyua bendera ya nini ya kuwa yeye wataka uadilifu waladala walinsaf hata siwaambii mengi yani hebu angalieni nyinyi mfano leo hata katika siasa ikiwa mtu ataka kuingia kwenye uongozi msema nini yeye huingia kusimamisha uadilifu madhulumiwa nini huyo ndo nyoka huyo huyo ndio nyoka wa kwanza huyo lakini kila mtu wa batili kwa namna hiyo منهج الانبياء في الدعوه الى الله فيه الحكمه والعقل hiki usome mara moja soma mara mbili mara tatu kila mwaka kisome kitabu utajua mfumo wa mitume walikuwa vipi katika kulingania na wallahi nimeona maneno wanaovioni kadhaa wakisema ma raaitu biaini fi hadha almawdu' mithl hadha alkitab sijaona mfano wa kitabu cha Sheikh Rabia katika mada hii na hii na takdim ya Sheikh Al-Fawzan Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala min ahsan ma katabahu Sheikh Rabia manhaj al-anbiya fi ad-da'wati ila Allah fi al-hikmah الحكمة aql kuna bwana mmoja tu Abdulrahman Abdul Khaliq alikuwa Kuwait atakuchanganya baina manhaj as salaf na mambo ya uikhwani ndani yake na huyu amesoma pamoja na Sheikh Rabia darasa moja wakikaa pamoja sahibi yake ndio mujue manhaju salaf aina cha urafiki ikija katika haki miaka kumi ameandika makosa yake haya kila anapokuja kumtembelea ampa nasaha arudi nyuma yuahidi kisha avunja ahadi ilipofika mwaka wa kumi akamwambia basi tosha hii mara ya mwisho akampa miezi miwili hakurudi nyuma akaandika kitabu jamaatun wahida لا جماعات صراط واحد لا عشرات alipoandika kitabu bwana mkubwa kaandika radd الرد الوجيز alwajiz alipoandika الرد الوجيز الشيخ ربيع كان لك النصر العزيز على الرد الوجيز قال لكم كموها باكو زمومزتنا كتابوا يتشابيلي hiki chafuata jamaatun wahida la jamaat siratun wahid la asharat ukisoma hiki ndio usome hiki ndio utaelewa kuendelea nini kuna bwana mmoja kule Yaman ajulikana kama Abul Hasan al-Ma'ribi alikuwa jitevu lakini yeye ni Misri si Ma'rib wala si Yemen ni Misri alikuwa na balaa ikhwani ajificha katika sura ya usalafi baada ya kufariki Sheikh Mukbil akaleta fitna kubwa sana kule Yaman akawagawa salafiyin katika watu waliosimama kumrudi huyu bwana na mpaka sasa alipo, alipofariki Sheikh Rabi' pia limetoka bwana alina haya bwana mpaka sasa lamtukana mpaka sasa na maal asaf mashhur Hassan al-Salman mwanafunzi Sheikh Al-Albani awatetea hawa na mmoja wao anamtetea ni huyu ya jamaa huyu habari zake zilikufa zamani sana na Sheikh Rabi' ameandika takriban mujallad mbili katika kumrudi huyu bwana na moja katika alivyoandika Abul Hasan yudafi'u bil bati wal udwan 'an al ikhwani wa عن الإخوان ودعاة حرية ووحدة الأديان كتاب كانديكا ويليه براءة الشريعة الإسلامية من ضلالات بالحسن الديمقراطية المنهجية كان كتابكم رودي بالحسن المصري sasa hivi hajiiti tena hivyo kwa sababu kwa jina lile ashajulikana ajiita Abu Hassan Suleimani Sheikh Rabi' bwana amefanya mpaka wabadilishe majina kweli na katika rudud ambazo zimetoka karibuni yani kabla ya kifo cha Sheikh Rabi' kwa miaka kadhaa umdatul ibbi fi raddi fi raddi ta'silati wa dalalat Ali al-Halabi hii kitabu kina kurasa 600 na takriban kama sikukosea anayetaka kujua manhaji ya wale pia walioko Mombasa wanaojiita masalafi na si masalafi yao utakujua nenda kasome kitabu mimi sikufahamu fitna al-halabi kama kusoma wallahi alhamdulillah bifadlillah nimesoma kuanzia safha ya mwanzo mpaka ya mwisho kurasa 600 na hawa jamani kawajua vizuri sana kusoma hichi kitabu wanaokwenda katika manhaji al-halabi yao na hapa ndio nahimiza tulab alilm ya ikhwa lazima tuweke wakati wa kusoma vitabu vya wanawavyuoni wetu haitoshi kuhudhuria darasa peke yake na kusoma vile vitabu vinavyosomeshwa darasani peke yake havitoshi lazima ujiwekee wakati wa mutalaatul kutub soma vitabu hivyo wanavyuoni wakati mwingine wapata tabu talib ilmu mwana talib ilmu lakini dhaif kabisa kwa nini ameambiwa usisome vitabu rududi so vitakuwa